Timoteo man apóstol pa punta caj cartasjan. Punta ka capítulo. Cartapa jallarining Manda. Cuyasjay Timoteo. Pablo Pablom Cristo Jesús pa apóstol ninkani, salvajninchik Dios wan confiacusjanchik Cristo Jesús kamachiwasjanraiko. Iñichisjairaikom ki chihapchuri hina. Dios taitan chiktawan Señor ninchi Cristo Jesús tamaña kuchkani, hamta favores sus paiki, liaki payari kusunaikipaj, inaspa jaucallata causa equipa. Mana allin yachachikui kunamanta. Macedonia lauman ruega kushaiman hinayaki daikuy efeso Kunata Kamachina equipa, chainapi amaña Sapah yachachikuy kunata yachachinan kupa. Amatajiaca suchunkuchu, cuentukunatapas nitaq abulukunapas utingmanta manaña tukuy atina listatapas. yanga ati yanqa atipanakuyllamanmi chayanku. Manam yanapanchu Diospi confiakuspa paypa munasqanta ruranapaja. Kay kamachikuykunaqa chihaptapuni cuyanacunanchikpahmi. Chay kuyanakuyqa hamun limpio allin Wakin kunam chiqap iñiniyuqmantam. Wakinkunam chayna kawsakuymanta yanga atipanakui atipanakuikunapi pantarunco. Paikunagam mana manta Bibliamanta munanko. mi rimachkas papas, manam yachankuchu imam nishankutaha. Yachanchikmi kamachikuykunaqa allin kasqanta chaitaja Y entiendispam yachachina. Yachasqanchikpi hinapas, leija qusqa carga, manam A su asuanja mana rebelde rebeldekunapaqmi. Dios mana adoraqkunapaqwan Uchayapi purich kunapachuan, mana Dios Inaspa, taitamaman taytamaman kunapachuan, runa wañuchiqkunapaqmi. Leija, Uchapakuhkunapagmi, Haripura kakuhkunapagmi, runamasin suakuhkunapagmi, llullakuhkunapagmi, yanjapas yanja Diospas sutin rimaqkunapagmi, inaspa allin yachachikuykunapa contrampi kajkunapagmi. Chay allin yachachikuyqa, yupaychasqanchik Diospa rang ancha allin noticiam. Dios man Pablo Manta. Señor Señorninche Jesucristum confianzapaj servignin cervejnin kanaypaj aklaykuwarqa, kuarja, kallpanchaykuwarqa. Chaymi Paita agradecikuni. Ñawpajtaqa Paiman insultaspaymi, ñakarichirqanitaj paiman iñiqkunatapas. Chaynata ruraspamapaytaqa piñachirqani. Chaywanpas paiga, llakipayarikuwarqa y allinta yachaspai manaraq iñisqayrayku. Señor, Señorninchik mi favoreciwaspanmi, kallpanchawarqa qirinaypaq hinaspa kuyakuq kanaipa. Chayqa tarikun Cristo Jesuslapim. Chihapmi mi Cri Nanchi, Jesucristum kay pachaman hamurqa, huchasapakunata salvananpaq. Paykunamantaqa aswan mi kani. cuaspan Diosmi llakipayariykuaspam pacienciakuykuarqa, Puntata hinaspam lliwrunakunaman hawachiwarqa, Jesucristuman iñikuspalla ñuqayna ya, Dios kawsanankupaq. Charaykuya, Diosta hatun hatunchasun winya wiñaypaq. Payqa paiha wañuq kaspam, wiña wiñaypaq munaychakuchkan. Payqa mana rikuy atinam. Dios ha. Amen. Timoteo, churihina kaptikim kamachimuyki kikaita. jaikuta o yarispaya, uyarispayaa allinpiliachkaq soldado hina sigi maina sasaña kaptinpas. Concienciaykipiqa nisusqaykitaya ruray, iñisqaykipi sigispa. Chayman hinam mana kawsaqkunaqa yakupi qipachkaq hinam, inininkuta chinkarachinko. Chaynatam y imeniowan Alejandropas. Chayme dios tamanaña manaña con Satanás Pama